الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد بالكم حميد الله سبحانه وتعالى نكون صليا نكون سليم تميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم tunaendelea na darsa katika kitabu haqu zawjaini haqi za wanandoa mara mwisho tulishiria katika ukurasa wa na tano katikati ya ukurasa huo ilikuwa ni mwezi wa Juni tarehe tisa sawa sawa na Dhulhijja tarehe tatu 1445 na leo alhamdulillah tayari tumeshaingia katika mwaka mwingine wa Kiislamu mwaka 1446 tukiwa katika mwezi wa mwanzo mwezi wa al-Muharram tarehe nane leo ni tarehe nane biidhnillah alkarim kesho ni tarehe tisa kwa wale ambao watafunga tasua ili wajiwafunge ashura tarehe kumi siku ya jumanne anasema ad-doktor الرحيلي حفظه الله تعالى ووفقه اكتاجا حق زمومه زلزجو جو يا مكي واكي حفظه الله تعالى والمراه الصالحه na mwanamke mwema tatawaddadu ila zawjiha anajipendekeza kwa mumewe bihusni madhhariha kwa uzuri wa muonekano wake au kwa muonekano uliokuwa mzuri ah, anajifanya katika mandhari na madhhari nzuri aonekane vizuri, apendeze, ili auteke moyo wa mume kwa uzuri wa ule muonekano wake. Kwamba akionekana basi mume hufurahi. Hii ni sifa ya mke mwema. Eh, si yule mwanamke ambaye anajipamba na kujipendezesha anapotaka kutoka kuelekea harusini lakini katika maisha yake ya nyumbani kwake hayuko hivyo amevaa maguo yameraruka raruka amevaa madira chakavu chakavu ila anapotaka kutoka ndipo anapoonekana amevaa vizuri sio huyo aliyekusudiwa وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير النساء na kwa hakika aliwahi kuulizwa mtume sallallahu alayhi wasallama an khairin nisai kuhusiana na mbora zaidi wa wanawake wenzake ni nani mwanamke aliye bora zaidi kama ilivyokuja hadithi ya Abu رضي الله تعالى عنه فقال اكسم متكف متوم صلى الله عليه وسلم التي تطيع زوجها اذا امر بورا ونواكه التي تطيع زوجها ni yule ambaye مميوي إذا idha pale anapotoa amri mume ameamrisha kitu fulani basi mwanamke mwema mbora ni yule anayeamurika ameamriwa naye akaamrishika kwa maana anatekeleza maagizo ya mume wake mume wake ndiye bosi wake pale nyumbani ndio maana baadhi ya wanawake kimapenzi wanawaita waume zao bosi ndio bosi wangu kwa maana yeye ndiye mwenye amri na ndiye mwenye kutoa maelekezo nataka hili hili silitaki lifanyike hili lile lisifanyike litangulizwe kwanza hili alafu ndo lije hili kwa hiyo mwanamke aliyembora kuwazidi wenzake ni yule ambaye ame zidi katika taa ya kumtii mume wake pale anapoamrishwa na mume wake fanya kadha anatii na anafanya swali limekuja ameulizwa mtume sallallahu alaihi wasallam bora zaidi ya wanawake ni nani mwanamke mbora zaidi alafu jawabu likaja allati tuti'u zawjaha ni yule anayemtii mumewe idha amara, pale anapoamuru, yani mume anapotoa amri zake. Kwa wanawake watakiwa hili waliangalie sana, ubora wake mwanamke kuwazidi wenzake eh, umewekwa katika taa taa ya kumtii mume. Nenda darasani ukasome, asianze kuleta visingizio, mengia imetoka, oh, mimi wajua, kapanda kashuka nenda mahala fulani kachukue kitu fulani uniletee hapa nataka maji ya kunywa basi mwanamke anasimama hivyo watasurruhu idha nadhara watasurruhu na anamfurahisha mumewe huyo mwanamke huyo watasurruhu na anamfurahisha mumewe idha nadhara pale anapotazama mwanamume akimtazama mke wake mume anafurahi ya imma anafurahi kwa uzuri aliyokuwa nao mke wake na anamkodolea jicho mpaka anatabasamu mke anaweza akashtuka kuna nini nimefanya nini ambaye hapana naangalia tu jinsi Allah alivyokuumba mke wangu mke wangu wewe ni mzuri eh nimeshindwa kujitamalaki mpaka nikafurahi mpaka nikacheka furaha yangu tu ninapokuona wewe ninapokuangalia wewe na hili lipo baadhi ya wanaume na mwanamke akiambiwa jambo kama hili hii naye pia humfurahisha mume wangu kumbe amefurahi na mimi ameniridhia hakubahatisha kwamba ilikuwa tu ni bahati nasibu wakanipata eh, kama wanavyosema watu kwamba kuoa kutia mkono kizani unaweza ukashika jongoo, unaweza ukashika tende, unaweza ukashika moto, unaweza ukashika kadha. Aa, hakubahatisha. Watasuruhu idha nadhara, na anamfurahisha pale anapotazama. Yani mume anapomtazama mke wake hufurahi, anafurahi kwa uzuri aliyokuwa nao na urembo aliokuwa nao na mapambo anayojipamba yule mwanamke kwa hiyo kuna uzuri wake wa asli alafu kuna uzuri wa kuongezea hili la uzuri wa kuongezea wameruhusiwa kwa kiasi kikubwa wanawake maana wameambiwa wajiongezee mapambo vae dhahabu ikaharamishwa kwa wanaume eh, wapake wanja wapake hina mikono mwanamke isikae bila ya hina kama ilivyokuja ile hadithi Mtume الله عليه وسلم kamaona mama mmoja au ka, kaona mkono wa mama mmoja ameutoa ukiwa unamkabidhi msahafu unampa msahafu Mtume akasita aka, aka kutoa mkono wake akauliza huu mkono wa mwanamme au wa mwanamke akasema ile mama ni mkono wa mwanamke huo ya Rasulullah sasa kwa nini usingeliubadilisha eh, kwa kuupaka hina na vitu kama hivyo ikatofautiana mkono wa mwanamume na mkono wa mwanamke kwa hiyo yote haya wameruhusiwa wanawake kuyafanya mpaka ikaja ile aya wa may yunashau fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin huyu ni mwanamke anayezungumziwa hapa yunashau fil hilya anaeleleka katika masala ya mapambo mapambo amelelewa hivyo ama yule ambaye amelelewa katika mapambo mapambo kajiongeza hiki mara kajiongeza hiki kajipaka hiki mara kajipaka kile wana mambo mengi wanawake unaweza kumkuta amechukua parachichi mara amelifanya fanya hivi mara jisugua uso mambo yao hayo kina mama ameruhusiwa anajitoa takataka almuhimu mara kuna chunusi moja inamhangaisha hiyo ende hivi arudi hivi yote nini kutaka kumpambia mume ameleleka katika masala ya kujiongezea mapambo umbile lao lahitajia hivyo wa huwa fil khisami ghairu mubin katika ugomvi hawi mbainifu yeye anaweza kalia ashindwa kujitetea huyu ni mwanamke yunashau fil hilya ameleleka katika mapambo na ndio asli umbile lao kwa hiyo anafurahi mwanamume anapomtazama mkewe imma kwa uzuri wa asli aliopewa na Allah tabaraka wa taala kwamba ana uzuri wa asili au akawa amejiongezea katika mapambo wanadhafa na usafi kwa hiyo mume anapomtazama mwanamke huyu anafurahi na imesemwa au anafurahi mwanamme anapomtazama mwanamke huyo lishtighaliha bitaati, kwa kule kujishughulisha kwake na mambo ya taa. Wanaume wanaopenda dini wanafurahia kuwaona wanawake katika mazingira haya. Toka amkuta mke wake kwa sebuleni, anahifadhi hadithi, anang'ang'ana, anahifadhi hadithi tu, kutoka kazini, na mwanamkewe anasoma Qur'an, huyo anajisikia vipi? narudi kutoka kazini na mtoto wake yuko na mama yake anadurus anadurusishwa au anafundishwa adhkari za kulala msomee baba msomee baba amsomee baba mtoto anasoma bismikallahumma amutu wa ahya haya msomee baba dua kuingia chooni anasoma yule mtoto Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal unatoka na dua gani anasema anasema ghufranaka mzazi wa kiume mume anafurahishwa na zile taati anazozifanya mkewe toka zake kuoga anamkuta mke wake iko kwenye mswala ameshaswali dhuha watasuruhu idha nadhara na anamfurahisha pale anapomwona imma kwa uzuri wake au kwa mapambo aliyojipamba na akajikwatua au kwa kule kudumu kwake na mambo ya taa na mambo ya kheri haya yote wameyataja ahlulilmu كما الفقود هي حديث أميتاج الإمام النسائي أحمد نع الإمام الحاكم حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وهي نيه المرأة الصالحة منمك مما لا تسمع زوجها حمسك لزيش مميوي ولا تريه ولا مؤنشي ما يؤذيه أبدا يالي يتك يموذي abadan hafanyi hivyo mwanamke mwema almar'atu salih kwa maana hasemi maneno yatakayomuudhi mume wake wala hamuoneshi mume wake yatakayomuudhi hana maneno machafu kwamba akizungumza hayo mume atakasirika anajichunga kuyazungumza hayo maneno anakuwa na mipaka anapotaka kuzungumza hili lamfurahisha hili lamkasirisha hili lamfurahisha mtalisema hii litamuudhi sitolisema almar'atu salihah wala turihi ma yuudhihi abada na wala mwanamke mwema hamuoneshi mumewe ma yuudhihi yale ambayo kwamba yatamuudhi mume abada milele anajitahidi anajichunga kabisa katika hilo kwa hiyo anamsikilizisha maneno mazuri na katika maneno mazuri anailainisha sauti yake anapozungumza na mumewe sababu ndo sehemu pekee mwanamke atatumia sauti yake hiyo basi tumia kwa mume wake tu wengine wanazitumia sauti hizo kwenye kuombea pesa unataka kuomba pesa kuomba mtaji ndo ataitoa sauti yake hiyo ya 22 lakini mwanamke almar'atu saliha hamsikilizishi atakayomuudhi naam kwa maana anamsikilizisha anayoyapenda mume wake ikiwemo kunyenyekea katika maneno ikiwemo kulainisha sauti yake na kuirembua na vitu kama hivyo almar'atu saliha kabla kufika huko kuna baadhi hapa ya yapi ambayo akiyafanya mwanamke anajipendekeza au anajipendezesha kwa mume wake mama Aisha radhiallahu anha mengi ameyafanya anasema kuntu atahayanu kufulahu mimi nilikuwa nikijiandaa kusubiria kule kurejea kwake mtume sallallahu alayhi wasallam kama mwanamke mwanamke mwema mzuri mwenye kujipendekeza kwa mume wake na kujipendezesha akishajua kwamba mume wangu mida hii na mida yake ya kurudi kutoka kwenye shughuli zake tatahayanu anakaa akiusubiria ule wakati Eh? mwanamke mwerevu huyo anaitaka kuteka moyo wa mume wake anafanya hivyo si yule ambaye mume ameingia mke siju uko wapi huko kitu gani kitanda kijatandikwa chumba kijaandaliwa mkuu uingia pale ukuta mwanamke ameshughulika na tandabui anatoa ile tandabui wanaita kachafuka ndio anampokea mume karibu mazingira yale hayapendi hasa ikiwa natoka safari hasa na siku hizi alhamdulillah kuna taarifa kwenye masuala ya mawasiliano utakuja na basi ya mwisho nitaingia nyumbani hapo saa mbili usiku takuja saa tano asubuhi tafika hapo nyumbani saa saba baada ya dhuhuri kwa hiyo mwanamke kama mama Aisha anavyozungumza atahayanu kufulahu ay rujuahu najitahidi kutumia fursa ya kujisubirisha kumsubirisha mume wake kwamba sasa hivi mtume ataingia na akifika namkumbatia na namwambia assalamu alayka ya rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh kisha anasema alhamdulillahi alladhi a'azzaka wa akramaka yote hii inaingia katika atawaddud tawaddudul mar'a ila zawjiha kujipendezesha mwanamke kwa mumewe chukua hii picha ya mama Aisha kwamba amekaa anamtegea mumewe kuingia iko matumatu anasubira mumewe mume asivyo ataingia na akiingia anampokea na anamlaki na anamsalimia salamu alaika ya rasulullah anamwanza hata kama anaingia ndiye anayesalimia kiasli lakini anamwanza wa rahmatullahi wa barakatuh alafu anamshukuru mola wake alhamdulillahi alladhi a'azzaka wa akramak sifa zote njema anastahiki allah aliyekupa izza aliyekupa utukufu hii yote ni katika tawaddud tawaddud na katika masala haya pia mama Khadija pale aliporudi mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka katika jabal Hira ah fi ghari Hira akitokea ghari Hira wanaita jabal nur ghari Hira tetemeka kipindi cha joto kali anahisi baridi anaingia nyumbani anasema zammiluni zammiluni nifunikeni maguu nifunikeni maguu akafunikwa mashuka alayhi salatu wassalam nani kafunika khadija mpaka ukamu, ukaanza kumpungua ule woga akasema kumwambia mke wake khadija lakad khashitu ala nafsi hakika nimechelewa ya nafsi yangu mimi kwa yale na naihofia nafsi yangu mke mwema mwenye tawaddud kwa mumewe anamtuliza kwanza anamtuliza ah bwana kitu gani mbona vitu vidogo tu mume wangu hivyo Khadija akamtuliza akamwambia kalla wallahi ma yukhzika llahu abadan wewe hutofedheheshwa na allah abadan innaka latasilu rrahim وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق akawa anamliwaza mume wake kwa haya maneno anamliwaza kwamba hapana wewe huko hivyo wewe ni mtu mzuri mbona unasaidia watu kadha wa kadha unampa asiyekuwa nacho unasaidia kwenye matatizo unawaandalia wageni vyakula wewe hutofedheheka kwa haya mazuri uliyofanya wewe mbona ni mtu mwema tukudhania kheri akawa anamliwaza mume wake bali kadhalika alikuwa akimliwaza mume wake mpaka kwa mali zake ndio maana mtume swalla salam kwa kukumbuka e, wema wa mke wake Khadija kwa haya na, na mengineyo aliyokuwa akiyafanya e, mara kwa mara mtume alikuwa akimtia mdomoni Khadija na ameshafariki akimtaja mara kwa mara akikumbuka wema wa Khadija jinsi alivyokuwa akimliwaza jinsi alivyokuwa akimfanyia almuwasa jinsi alivyokuwa akimtuliza wakati wa dhiki jinsi alivyokuwa akimtuliza wakati wa shida na hofu jinsi alivyokuwa akimsaidia kwa mali zake ili aipeleke mbele dini mtume akawa mara kwa mara mdomoni mwake hakauki mama Khadija kiutajo na ameshafariki mpaka mama Aisha akawa anaingiwa na wivu amwambia mtume wanamtajia mwanamke wa Quraysh ajuz kikongwe ameshafariki Allah ameshakuletea mwingine wa kheri kuliko ni yeye amwambia hapana hapana sijapewa mwingine wa kheri kuliko Khadija ah kwenye riwaya anasema inni qad ruzitu hubbaha nimeruzukiwa mapenzi ya kumpenda Khadija Allah amenipa kutoka kwake watoto pale aliponinyima watoto wa wanawake wengine, akaniliwaza kwa mali zake pale niliponyimwa mali za watu wengine. Anamkumbuka Khadija. Almuhim, haya wanayataja wanazuoni kwamba mwanamke mutawaddida kwa mume wake ni yule pia ambaye anamliwaza mume wake kwa maneno mazuri hasa anapokuwa yupo katika tabu na dhiki na mashakil imma ya kwenye kazi au kwenye shughuli au kwenye kadhi sio yule ambaye kwamba umefanya hivyo eh ndo ukome sasa ndo ukome sasa au anamwambia na bado nataka kufika hayo na mengine Ah, ah. sio mutawaddida sio mutawaddida hapo tunazungumzia mwanamke mutawaddida walmaratu mar'atu salihatu tatawaddadu ila zawjiha kwa hayo katika aliyotaja Sheikh la tusmi'u zawjaha hamsikilizishi mumewe wala hamuonyeshi yale ambayo kwamba yatamuudhi tumeelewana vizuri hapo naam na alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mama Khadija anachinja mbuzi akishachinja mbuzi anagawa ile nyama kuwapelekea marafiki wa Khadija mashoga wa mama Khadija na alikuwa akisikia sauti ya Hala Hala dada yake Khadija mtume anamkumbuka Khadija alikuja akabisha hodi Hala mtume akasikia ile hodi akasema Allahumma ij'alha hala ewe Allah mjalie huyo awe ni hala kutoka kweli ni hala dada yake Khadija